Pančeva, ali predstavnici pet e, aktivističkih, umetničkih, omladinskih inicijativa koje su na različite načine došle do, do, do svog prostora za rad izlaganje i šta je već potrebno bilo za njihovu delatnost. Zatim s nama je Dejan Ugović iz Kulturnog centra Grad, u čijem prostoru se sad ne nalazimo, Sanjica Gurlović iz Mekić iz Zagreba, e, Zoran Jović iz Alternativnog kulturnog kluba Banskog Novog Sela, Boru Trencal iz Pekarne iz Maribora i Danko Nikolić i zajedničke inicijative. Dakle, čekamo još jednom Đurubiju iz Kulturnog centra Pančeva koji će reći direkcija. Sam da, e, da današnji dan je podeljen u tri bloka. Prvo ćemo pričati koje inicijative i na koji način su došle do, do prostora, e, s kojim problemima su se susreli u tom procesu, kako su ih prevazišli, kako su izborili pozicije da, da pregovaraju sa vlastima, šta su dobili iz tih pregovora kao i e, šta je sve bilo neophodno kako bi se taj prostor doveo u funkcionalno stanje za, za korišćenje. U drugom bloku ćemo pričati o modelima upravljanja, odnosno kako se e, namiraju troškovi kirije ako ima kirije, kako se namiraju troškovi struje i vode ako ima troškova i struje i vode. E, onda ćemo da, da dotaći i na, da, da, na koji, u kojoj meri održivost, odnosno da ta finansijska održivost utiče na, na, na programsku autonomiju, i na sve druge eventualne probleme koje, koje se danas nalaze. Dakle, neki to prvi blok je više posvećen tim modelima osvajanja, dok je, je drugi blok posvećen samo dakle, održivosti ovih prostora. I u završnom bloku, koji će se modelirati, e, ćemo neki pokušati da sumiramo to sve u jedan set praktičnih informacija koje bi mogli da koriste svakoj inicijativi koja, bi se, koja se danas bori ili bi se borila za, za sobstveni prostor da bi da neke, neke informacije i savete glede toga kako se do toga dolazi, što je ujedno i cilj ne samo ovog skupa, nego i, i celokupne kampanje otvoreno javnim prostorima, koje od svog početka se da bavi bukvalno e, pokušava da pronađe moguće odgovore na, na pitanje i probleme koji, kojima se susreću različite inicijative širom Srbije u svojim, to, svojim formama za, za prostor. E, to je od mene kao moderatora. Ja bih sada dao reč Dejanu, koji je ovde i u ulozi domaćina na određeni način. Da kulturni centar grada ovih dana proslavlja dve godine od svog otvaranja, pa Dejanu da se kao neko ko je ovaj, u slavljeničkoj atmosferi, kako je ovaj skupnjeni protekao u kukanju, ovaj, dajem, dajem reč, znači prosto je kulturni centar grada, e, I sad da, bit ću slobodan da, da pretpostavim da ljudi koji su ovde prisutni u velikoj meri e, najbolje poznaju primer kulturnog centra grada, tako da ja se ne bi nadam da ćemo čuti ove neke to, više anegdota, odnosno da te, neke te ove, krajne životne stvari u, u celom tom procesu usvajanja ovog prostora kod nas. Hvala. Uh... Frage bez eh, neke stalne podrške familijarnog eh, budžeta. Mogu li kažem da u ove dve godine, da, pošto je osnovna ideja celog projekta bila podrživost eh, kulturnog centra kao tako, mislim da smo na dobrom putu da, to i ostvarimo i to bi negde ukratko bio i neki stvarno siže kako se ovo ovde desilo. Hvala, Dene. Ovaj, ja se predlažem da свако излагање отворен микрофон за, за питање со друге страни, ако некој нешто има. Просто како би учинили да сам разговор интерактивни и, и природно корисни. Мене занима на кој мери ти мислиш да да, да, да, opštinske vlasti su bile doblagonaklone prema, prema ideji kulturnog fronta, U kojem meri je to izuzetak od pravila ili pravila da negde kontra da, da svakako ko bi sada trebao da se obrati vlasti, jako strahuje od, od toga kako će recepciju da, da dođe i da li, mislim, da kad, koliko je to opravdano da sa strane iz vašeg primera i šta da mislim, negde da je da tu treba imati u vidu kada se odlazi do gradskih vlasti. Isto ovaj, u vi ste ove ovaj prostore dobili na korišćenje ili mislim, da šta ste vi izborili pravo? Dakle? Postoji to sam kao kad, e, mislim, čak i danas mnogi ljudi se iznenade kada kažemo da mi plaćamo ovdje kidiju regularno to. Mislim, sad se kao doživio to uh, bilo čega što se tiče nezavisne kulture, a da se ne mora odvojiti neka veća količina novaca da bi se iznajmio prostor i ne znam, to sami znam kako ide oprema prostor. I onda u, u smislu toga, sve što vam je neprofitabilno niste imali gdje raditi. Tako i u to vrijeme se i močara zatvorila, isto zbog financijskih problema, isto zato što je i grad vršio pritisak na njih. I mi smo onako došlo do jedne smjene generacija, pojavilo se puno mlađih ljudi i isporala se nekakva kritična masa i mi smo krenuli ovako, mi malo stariji, uzeli smo ovo mlađe i krenuli smo u nekakve akcije po gradu, na puštenim prostorima radili smo ilegalne partije i to je trajalo recimo jednom mjesečno po različitim prostorima da bi negdje, um, ja mislim da je to bilo 2007. godina, sam ja e, kao predsjednica udruge e, neprestano dolazila na pregovore zajedno sa svim ostalim udrugama nezavisne kulture u grad gdje smo tražili neprestano prostor za nas. E, oni su nam stalno govorili pa nema prostora, nađite se sami i tako mi smo krenuli tražiti sami prostor. I negdje tamo prije, znači par dana prije parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, Ehm, mi smo odlučili iskoristiti medije, iskoristiti toliko ljudi nezadovoljnih stanja u Zagrebu i upali smo, dakle, skotirali smo jedan ehm, klub a, odmah do Hrvatskog sabora je bila policija, ehm, ušli smo unutra, bilo je jedno 400-500 ljudi, sve se to napravilo zapravo SMS-om. Tako da je nevjerovatno koliko ljudi došlo podržati. Imali smo naravno podršku medija i podršku cijele scene. I sve to zašto naravno u novinama sa svom našom pričom. Onda je došlo do panike mm, zato što to nije dobro za imidž političara, a naši političari u Hrvatskoj samo brinu kako će on izgledati u javnosti. I e, krenuli su kao, pa ne možete vi tako upadati nelegalno u prostore, pa kako vi mislite da ćete vi dobiti neki prostor ako tako ilegalno upadate? Pa smo mi rekli, kako drugiče kad vi nama ne date ništa drugo. I e, nakon toga zapravo um, uglavnom um, vidjeli smo taj jedan kompleks koji je prazan od 2000. godine što je odmah u centru grada um, do Vestina koja je onako hotel sa, ne znam, pet zvijezdice i više. I um, veliki komplet, znači prostor je gdje se može, koji se može koristiti za različite namjene. I tamo smo isto tako upali sa napravili jedan ogromni parti i zvali medije. Policija je došla, nismo nas uspjeli izbaciti. Zato svaki put kad imate medije iza sebe, jednostavno policija neće reagirati, a pogotovo ako je predizborna kampanja, onda to nije dobro za politički i vlast. Uh, ehm, nam, mislim, desilo se to da mi odmah nismo uspjeli dobiti taj prostor za, za ugovor, ali ljudi su počeli polako skopirati te male prostore, počeli su neki živjeti tamo, neki od nas su koristili prostor da bi ehm, zapravo redili za neke potrebe. E, problem to je prosto da tada, kad je bio škotiran, nije bio... nije se znao, pošto je to bilo prvi put e, tako u Hrvatskoj da se nešto skotiralo, a u Hrvatskoj nije riješen e, nikakav zakon po pitanju skotiranja kao što imate negdje vani. Tako da malo je bio problem zbog toga što nismo mogli dobiti veći, veći koji nisu htjeli riskirati uh, da ulažu taj prostor ili da bilo što rade tamo jer nismo nikad znali kad će doći do evikcije. Jedino mi koji smo ovako nekako odgojeni u tom, u tom duhu skotiranja, za uzimanja prostora i bilo je dosta teško ovaj, išta kvalitetno raditi tada. Um, Nakon toga, dakle, nakon jednog godinu dana skupiranih prostora, e, dolaze, dolazi do e, predizborne kampanje za gradonačelnika Zagreba i gradonačelnik Zagreba odlučuje izbaciti sportere iz tog prostora i to na jedan najnevjerojatniji način. Dakle, bez ikakve obavijesti, bez ikakve, ikakvog sudskog naloga, ničega, upada policija negdje u 7 ujutro, izbacuje ljude van, žele zaplijeniti opremu, a tamo je bila oprema i naša, znači, a tako oprema, um, znači, čitav razglas, sve, uh, slikani su imali svoje atelje, znači, njihove stvari. Uh, zahvaljujući tomu što smo mi brzo reagirali, automatski smo pozvali medije negdje oko 8-9 ujutro. Uh, imamo, dakle, imamo veze, tako nekakve novinarne u različitim dnevnim tiskovinama koje uže priču i na taj način zapravo i pišem o tome. I kako je to sve osvanulo u medijima i na da jedinici, a jedinica je jedan kao lokalni radnik koji ima tradiciju nekakve borbe za civilno društvo, to je bilo prije, dobro sam u o jedinici. I ovaj, nije bilo dobro dakle za imiš gradonačelnika. I pregovorimo da se zapravo mi smirimo, da ne radimo veliku frku jer on je treba osvojiti uh, još jedan mandat za gradonačelnika, a kad to radi onda želi podilaziti svima živima, tako je i podilazio nama i mi smo dobili ugovor na dvije godine za taj prostor. Ali s time da moramo plaćati naravno najem, moramo plaćati sve režije, sve mjesečne troškove, Taj ugovor je sad istekao i trebamo raditi novi, još uvijek smo tamo, a, imamo nekakve ugove, tako da čekamo sada novi ugovor. Um, ono što, recimo, što se tiče modela upravljanja medike, stvari u tome što se to desilo na brzinu i ugovor i, i malo ljudi je tada bilo, dosta se ljudi bojalo kad se išlo u akciju, škotiranje, kad se izgledalo u medije, A, niko nije htio preuzeti odgovornost za to, pogotovo ne udruge koje, um, koje se toliko um, nisu u, u tom nekom krugu baš ilegalnog rada. Znači, ako, ako govorimo o stupiranju, onda je to ilegalno, recimo, u javnosti. To se smatra ilegalnim, I mi smo dosta imali onako problema oko toga ko će nam dati podršku, baš na papiru, jer dosta se ljudi bojalo. A, a, e, tako da smo kao udruga tako, onda smo mi preuzeli odgovornost za cijelu tu akciju, izašli medije s tom pričom. A dobro je to što Atak već što traje 15 godina, ima neku e, priču za sebe i na civilnoj i kulturnoj sceni, tako da nismo mogli snositi posljedice za sve te stvari što smo napravili. заpravo smo dobili ugovori, prvenstveno koordiniramo prostorom medike, ali cijeli prostor medike se koristi od drugih isto različitih udruga koje su te kasnije došle kad smo dobili do prostor. Pre nego što ponovo vidim da imamo pitanje dalje, ali spomenula si tu neku bojazan od spotiranja od strane raznih udruga koji su trebale da, da naprave. Da znači, šta je razlog tome? Da, da li je to percepcije javnosti? Ne u Beogradu, odnosno kad se spomene, onda ljudi često imaju pa nećete valjda kao komunisti 45. ulazite. Da šta je negde, da, da to je jako rasprostranjeno na zapadu, u našim krajevima još uvijek postoji ta neka stigma e, rešavanja svog stambenog ili bilo kog drugog prostornog problema na, na taj način. Ovaj. I sad, u kojoj meri ste vi uspeli da promenite percepciju javnosti i što veza s medijima, šta je to što, što je kod vas profunkcionišalo da na kraju ipak ostane? Mislim da taj, ono, da. Pa mislim da kod nas ovaj, pa, bilo što tu različiti faktori, znači bilo je to što e, kao udruga mi smo imali tradiciju, znači u nekoj, nekoj, na nekoj civilnoj sceni, znači mi smo bili neki nepoznati koji su došli, Druga stvar je bila predizborna kampanja za gradonačelnika koji je htio imati dobar imidž i pokazati kako se on brine za sve i za nezavisnu kulturu i za sport, čak i to ispominjao ne znam, na radnim intervjuima. I naravno, ta nezavisna kulturna scena koja je stajala iza nas i to dugogodišnje lobiranje, odnosno stalno odlazak e, u Gradski ured za kulturu na pregovore, neprestano znači lobiranje. I što ja, nismo, kad, kad se radila ta akcija, baš kad je bila evikcija, kad se radila akcija, moram priznati da nismo imali nijednu negativnu kritiku u medijima, što je nevjerovatno. Jer sad sve što ste nešto radili, recimo u Bubaševsko, što su bili prosjedi, uvijek imate ovaj, pozitivno, pozitivne tekstove o tome što se radi i naravno negativne stvari kao ovo ništa ne radi, što vam izgleda. Mi nismo imali nijednu negativnu što je mene dosta iznenadilo, a moram priznati da smo napravili scenu zato što sada evo postoji novi spot u bivšoj plaonici e, koji traje već mjesec dana i to su mladi e, od 20-21 godine skutirali su prostor, napravit će tamo nekakav prostor za cvirke i to je meni super što nešto smo uspjeli napraviti da mladi bez naše pomoći krenu. Žena pitanje, e, pored Akada koliko još udruga je, je ušlo u Mediku i da je li bilo jednostavno dogovoriti se na koji način se taj prostor koristi? Pa ovako, kako se to sve desilo na brzinu, mi smo uopće sjeli i bilo je veliko prvo potpisati ugovor da onda ćemo sve onako u hodu rješavati, tako da sada Uh, kako to veliki prostor i velika odgovornost, sad trenutno radimo, znači kre, krećemo da napravimo platformu koja će platformu udruga koja će koordinirati tim prostorom jer jedna udruga je preveliki to posao i prevelika odgovornost da bi kontrolirala cijelom tim prostorom i radila sve ovaj. i onda je puno lakše kad imaš platformu udruga. A dogovorilo se sve onako na nekom principu um, usmenog dogoda. <laughs> znači, ništa. Mi smo dosta onako, radimo po tim nekim anarhističkim principima, mada e, većina ljudi uopće nisu, znači ne deklariraju se uopće ni kao anarhisti, ni kao ne što nisu politički, recimo ja pa recimo aktivni dio je, dio se bavi samo nekom nezavisnom kulturom ili programom u klubu ili izložbama. I e, tako da jednostavno dogovorom se uspio. Mislim, teže je, ima uvijek nekakvih problema, ali Nikad znači, slušajte prosto, tamo je postojala da i struje i voda. Dakle, nije bilo puno troškova glede dovođenja njegovog funkcije da li sad. Pa da, bilo je, e, bilo je, da, zato taj prostor je odmah naslonjen na HZZO, to je Državni zavod za zdravstvo i e, dosta smo, eto, nacionalne neopolicije, e, dosta smo ovaj, krali od njih odnosno, tako da nismo mi većinu toga morali plaćati još uvijek, ne moramo, ali naravno oni su isto to spužili, sad je sjelo država na vrata da plaćaju puno struje i vode, tako da ćemo i to morati sad mi, znači drugu struju vodu plaćati, znači da će nam se povećati troškovi. Sve je zapravo bilo, cijela infrastruktura je bila tamo, što je bilo dobro, samo što je zgrada bilo dosta, mislim, ne toliko koliko kad smo mi gledali po gradu ostale prostore, a ova zgrada je stvarno bila super ali treba se to urediti, izbaciti tone i tone otpada van i popraviti krovove, već znači, mi smo jedan dio krova isto popravili tako. Ali što se tiče vode i struje, to je bilo tamo. E, mada u većini tih nekih WC-a, mi smo sad izgradili WC u klubu i morali smo sami provoditi vodu i sami provoditi struju, pa onda dolazili do kratkih spojeva i prevelikih napona, pa onda zoveš nekog električara pa ti on to sve napravi, <laughs> ali a, prvo su bili gerilski uvjeti, a sad je, sam, sad je polugerilski uvjet, tako mi mogu to reći. I koliko je dugo prošlo kad ste prvi put e, sklopila do, do toga kad ste potpisali u godinu dana? Godinu dana, da. Godinu dana. Uh, jel ima pitanja? Pa da se čuti. Ja sam Bojan Zanošev, pa e, iznenadilo me to sa medijima. Ovaj, dobro, ovde više praktično nema nezavisnih medija, to svi znamo, imamo nešto malo na netu, tako da znamo i svi znači koji su. Koliko zavisnim medijima, ali je stvar u tome što mi imamo dosta prijatelja koji se bave novinarstvom i koji su još prije u cijeloj toj nekakvoj priči, pa sada su počeli raditi po novinama i onda jednostavno oni su pisali te priče, znači imali smo svoje agente, pa ne znam, jutarnjem listu, no, dobro, što se tiče novog lista, to je ipak malo drugačija novina koja onako objektivno sagledava Da priču i ne znam, na sto jedinici najnormalnija stvar da će stati u neku borbu za cijelu scenu ili za nezavisnu kulturu. Ali on, kad smo pozivali novinare, kad smo radili akcije, onda uvijek imaš baš novinare koje znaš da razumiju o čemu se radi, onda oni tako i napiše. Ali nismo bili toliko, ne znam, velika stvar kao što je, na primjer, nismo e, većem kapitalu, e, zato što trenutno tamo mm, na tom prostoru nije zamišljeno da, zamišljeno da se izgrade nekakav kongresni centar, ali bi to trebalo biti e, projekt grada, znači ne nekog privatnog kapitaliste i u tom smislu nisu oni plaćali nekoga da radi protiv nas i nekako baš sve poklopilo. Imaš pitanje? dalje plaćate samo vodu. I dalje vodu i struju Ne, ne, ne, ne, plaćamo najam na vodu, struju, pričamo, znači održavanje zgrade koje mi sami održavamo, a moramo to plaćati gradu. A, komunalno, nekakve nebulozne račune koje ja ne znam zašto su, ali moramo platiti. Jer inače će nam sjest na projekte koje imamo u sudskim putem. Tako da dođem negdje, ne znam. Da, oko 1500 eura mjesečno mi moramo dati za sve režije, prilike, tako nešto. Hvala, Žilić, za njega. Zanima me, možete da napraviti jednu paralelu između medike i pogona, pošto će mi se tamo neki drugačiji modeli upravljanja i platforma je u pitanju i da li sarađujete ovaj, kao da prostora, znači da li imate neke vrste Pa da, pa zapravo mislim, Atak je jedan koji je od inicijatora, mislim, Atak je sa Močvarom zajedno 99. spotirao Koriću jedinstvo, tamo gdje je sada pogod. Onda smo mi 2003. izašli tamo zbog neadekvatnosti prostora, da bi na kraju napravili tu platformu udruga koja sada ovaj, upravlja pogonom. Ali model je drugačiji u potpunosti zbog toga što tam su udruge koje su recimo, um, uh, uh, uh, taj prostor drže udruge, znači platforma udruga, ali taj prostor nije produk, zamišljen kao produkcijski prostor. Znači, to je prostor samo koji daje koji se daje da bi udruge u, toj, u tom savezu mogle gdje imati prezentacije, prezentacije svoje. A Medika je zapravo cijeli produkcijski pogon, znači ima od slikarskih ateljeja do bendova, e, predstava, radionica, sve ostalo. Znači, to je ona bitna, bitna razlika, a i razlika je u modelu upravljanja, postoji u pogonu postoji upravni odbor, programski odbor, IST odbori i odbori, a medika jednostavno dođeš na sastanak i kažeš šta misliš i onda se svi dogovaramo. Eto. Sa između Pa, pa velika. Uvijek, uvijek smo surađivali od e, prve operacije grad 2005. u Badelu, pa sad do zadnje koje smo radili Medika, Pogon e, i e, Badel je bio isto, ali manje. Mislim, ja smijenim upravnom moj Pogon. Velika sada. Je li je neko pitanje? Ja sam te ono da pitanje. Ako si ti bilo prisutno u razgovorima i gradskim vlastima posle spotovanja. Kako, je to, kako su osudi primili, kako to izgledalo, ne znam da li je različita situacija, nego ovdje mi se čini da je više možda tih pritisaka, a pošto ste vi anarhisti, a oni su vlast, pa me zanima kako je ta komunikacija bila. Pa nismo mi anarhisti, mi se tako ne... Da, da, mi se tako ne deklariramo, svako ima svoje pravo da se tako deklarira, mislim, ja nikad ne idem s tim van uopće. Ovaj, ali kako su nas primili? Pa mislim, meni, ja ne... <laughs> to, to, ne, ne, uh, meni to nešto hvala da, da na sastanak dođeš sa gradonačelnikom Zagreba i osobom koja je zdužena, znači koji je nekakav ministar kulture na razini grada, koji razgovaraju o principu rođo ne znam, neartikulirano gdje ovako ja sjedim, dobro šta je ovo, mislim dobro, katastrofa. Ja ne znam, to je needucirano, ludo, nikako se ne možeš dogovoriti s njima, moraš ih neprestano zvat za rukav, sve će biti u redu, sve će biti u redu, nije problem, dobre čizme imaš i takve stvari, baš katastrofa. Ali sad moram priznati, kad smo bili na pregovorima za produženje ugovora, ja sam se iznenadala s obzirom da sam sjedila sa osobama koje su već malo mm, znaju što je posao i se slušaju te i zapisuju i govore aha, mogu bi ovako, već je bila bolja komunikacija među dvije godine, tri. Da. Ako nema pitanja, ja bih onda bez obzira što u zapadnoj Evropi je bilo drugačije po pitanju tih e, zakona i bilo puno više mogućnosti, ali nam je uspjelo. A, ovaj, um, koje je bilo pitanje, oprostite? Da na osnovu čega ste uopšte? Aha, e, na osnovu čega? Pa na osnovu toga, kao što sam rekla, bio je predizborna kampanja i gradonačelnik jednostavno ne želi imati nikakav negativan imidž u javnosti a mi čim smo izašli u medije s tom pričom, on je to htjela riješiti bilo kako je moguće, samo da mu mi više ne smetamo na njegovom putu da postane novi gradonačelnik. Ne znam kako bi bilo da on je takav lik, ono, da je neko drugi, mislim da je neko drugi bio, koji je normalnija osoba, koji se razumije u te stvari, da bi bilo puno lakše i da bi možda dobili bolji ugovor i, i sve bi bilo bolji i ono zgrada prema prostoru i ne samo našem, nego i pogonu i svim ostalim drugim prostorima. Pa eto. U, zapravo uzeli smo ono što nam se nudilo. To je tako pitanje, može. Da je gradonačnik bio malo drugačiji, da ga nije uopšte zanimalo njegu da ono, sliku javnosti, da je imidž, da li se postoje šanse da uopšte ne dobiju to na da taj prostor? Pa, pa moguće da ali sad u tome isto, to jako puno ide ta politika ovaj, u svemu. On je tada bio u ovoj uh, eh, ljevoj, kao ljevoj centar stranci, pa zbog vrha te stranke nije mogao sam znači, raditi po svome, znači morao je slijediti taj neki, a ta njegova stranka tadašnja eh, se nekako ugleda na Evropu, na liberalizam, na kulturu, na sve to, pa mislim da je dosta toga bilo. Ovaj. Znači nije radio sam po svome, nego i po diktatu kao te neke stranke njegove. Znači nisu bili desničari u pitanju. Mada, recimo, jedinstvo koje je skotirano od 99. je skotirano i dobivan je ugovor kad je bio HDZ na vlasti u pravu. Što isto, onak, nema zapravo prava. Hvala. Biće još puno vremena za, iz razgovora, pa međutim predlažem da sad uslovim da Zoran iz Banatog Novog sela ali nešto kaže o alternativnom kulturnom klubu u postoji 2000. godine, kako je nastao, kroz šta je sve prošao i gde se sad nalazi. Hvala, prvo da vas, prvo da vas pozdravim sve i da pokušam da vas uvedem u jednu drugu dimenziju ovog bogađaju, ovo da je da sam malo čuli. Eto, ovaj naš klub je imao sreću celoj ovoj priči ovog prostora da nismo imali nekih određenih problema. Jednostavno smo se okupili i otišli u Dom kulture, to se može zgrada u svakom manjem ili većem naseljenom mjestu Vojvodine. Znači, to je zaostavština iz onoga socijalizma, <clears throat> koji je zvrljao prazan, u stvari, svi ti prostori u okviru Doma kulture su bili neiskorišteni osim kancelarijskih, da ne kažem biblioteke koja je tada radila. nastaviti sve te tekovine koje smo imali tu. Ovaj, naravno, u početku je bilo tako nekih zidova, ali smo to prevazišli i čak što više sad sarađujemo više no što smo mogli da zamislimo da možemo. Sad smo, da kažemo, neki partneri, jer je takva situacija, ovaj, pogotovo finansijska. E, eto, što se tiče tog prostora, ništa posebno. <laughs> ne, Znači, on se koristi za sve, znači, tu su bilo održavani i žurke, i koncerti, i, i projekcije, i ne znam, i izlužbe. Tu smo, u stvari, svakodnevno je bilo otvoreno, a, pošto Dom kulture ima svog domara, pa on radi onda nekog vremena, onda on sačeka nas, zaključa, odključa, dok se nismo zborili da dobijemo sami ključeve, znači to poverenje. A poverenje je bilo teško ovaj, dobiti, Zato što su svi imali sumnju zbog nerazumevanja onoga čime se mi bavimo, u stvari, pa je kao zbog nekog izgleda, je znate, u toj manjoj sredini uvek, kako izgleda, to mora da neki narkoman ili ne znam nije šta. Ovaj, tako da, imali smo svakodnevno, znači, otvaranje kluba i jednom nedeljno, nekih prvih pet godina, svi članovi su se okupljali tu gde smo mi onako govarali, pljuvali, sve svašta razmišljali, donosili razne odluke, planove i tako. Odatle je sve izlazilo. Uh, eto, kad se dotakle te narkomanije, baš samo da spomenem, baš sad pa napravim, jedini neki problem smo imali upravo sa njima, jer uh, uh, jedan dobar deo te populacije lokalne uh, se bavio muzikom, znači imali su neki, postavili su neki bendovi koji su dobili taj prostor za, za vežbu. E, na kraju se taj prostor pretvorio <laughs> za upotrebu i, i razmenu tih ovaj, opornih sredstava, što je bila jedna realna opasnost da izgubimo prostor. Na kraju smo morali lepo da zamolimo da, da više ne, ne dolazi i ne, ne drže problem. Eto, to je prilike neki problem. Uh, danas je ovaj, taj prostor u fazi renoviranja, a, to je neka završna faza, znate svi da je sad problem taj finanski deo, kako naći sredstva, niko od nekih institucija, iz nekih fondova, iz budžeta ne želi da nam da novac za, za, za to, onda se mi snalazimo, što opet kažem od, od prijatelja koji znamo, znači znamo neko ko se bavi monerajem, zovemo ga i kažemo, ne, ne, ne, treba, nema problema. I uvek je tako, nema problema malo se to sad, ovaj, taj period uh, e, rekonstrukcije odužio, ali ovaj, nadam se da će stvarno skoro to da, da sve sredi, da ponovo postane ono što je bio, znači jedno stecište uh, mladih, prvenstveno i svih drugih ljudi koji, eto, žele da na neki svoj način, autentično i autorski, ovaj, požive svoj život u takvoj sredini ne znam šta bih još ovaj rekao o tome, znači nema da, neki... Da vidimo sam nego da je Dobrica se pustio fotografije da, da, da, da. koje su ti dole, da vidimo povet spektra aktivnosti. Pa da, to je jedan delić mali, znači u tih deset zadnjih godina stvarno smo što šta radili, prvenstveno na lokalnom, jer to nam je bilo najbitnije. Znači tu živimo, znači, zašto živeti negde da se ništa ne dešava. To nam je bio moto, a kasnije se to razvilo pa kroz razraznu sradnju sa drugima, znači svako od nas se bavi inače nečim, neko crta, neko svira, neko slika i onda imamo možda prijatelje poznanika koji su vremenom uvek našli vremena da dođe do nas. Ovaj, bukvalno besplatno, jer mi je bilo zanimljivo, znači egzotično, kao, to je neko selo, super, znači, možda ide autobus, znači, ajde da vidimo šta je. Znači, Uglavnom smo uvek pokušavali ono što najvažnije je da budemo stvarno dobri domaćini koga da je došao do nas. Tako je bilo, tako će ostati dugo. To traje, ta priča. A sad, koliko će trajati, ne znam, zaista, jer u ovoj <clears throat> fazi privatizacije eh, čak dolazi do toga da, da, da postoji šansa da se sve privatizuje, da se prodaju domovi kulture. Pošto ništa ne radi redki su oni, znači u opštini Pančeva sam govorio o tome, recimo postoje koliko, devet, da, devet naseljenih mesta, svako ima dom kulture. U tome imate, znači, ili dvoje najmanje ili šest zaposlenih, od kojih on, oni imaju one standardne programe, da li je to pitanje folklor ili neka slan, slanijada ili nešto tako, štrudlijada, što oni prave. Znači, A, zaista je redko po tim manjim mestima, ne govorim, ne govorim o gradu, nego baš o, o mestima. Postoji još jedan klub, to je klub iz Starčeva, ajde spomenut ću možda je zanimljivo. Oni se zovu Kreativni kulturni klub i isto se koriste prostorom u svom domu. Tako da mi smo vezani za tu instituciju i o, na svaki način pokušamo da ostvarimo tu saradnju, da ostanemo Spomenuli ste da u novoj kulturi postoji jako puno pravnih prostora. Da, da, da. da. I ovaj sam prosto zanio to da nema drugih inicijativa koje pokušavaju da dobiju njega. Dakle, ne samo od pa. nivou bananskog novog sela, nego eto, i u drugim pa, evo, nasiljenim mestima. Ispravit ću se. Znači, u neko zadnje vreme uh, uh, ti prazni prostori se ovaj, davaju nekim organizacijama, recimo, e, konjički klub, rib, ribari, šta li su, pecaroši, onda e, golubari, tako neka udruženja građana koja se bave nekim stvarima. E, sve to na onoj osnovi, evo prostor. Oni se okupe jednom dva put, nešto urade i tako to. Ništa značajno. Dok jedan veći deo tog prizemnog dela doma kulture se izdaje u zakupu, u kafićima i tim nekim. Dobro, ali da li to znači da sad kome treba prostor može jednostavno da dobije. Naravno, ali sad, ovaj, pošto, eto, ja sam na neki način na upravnom odboru, baš upravo Doma kulture, pa na neki način pokušavamo da, e, da tu neku uspavanost tih, nazove, udruženja, ovaj, e, a, da, da, da probudimo. Znači da ili će nešto da rade ili će izaći iz prostora. U stvari moramo, moramo da donesemo neke odluke u smislu da im a, nagovestim da će morati da plaćaju taj prostor, šta god da rade u njemu, znači par struju, ono primarno što imaju tamo, neke komunalnije i ne znam nešto. Znači, to je jedini problem. Jer zašto? Zato što ako oni ne, ništa ne rade, ne plaćaju, postoje ljudi koji bi hteli da upravo to da, čak i da ulože u rekonstrukciju tih prostora koji su relativno stari. Dobro, pitanje da li imamo Vrbaš, Dobrica je dobro način da se tu napravi veza sa lokalnim tim vlastima i da dobijete zapravo kim prijatelj da u tom kulturi. Da vidite rad kao kulturna neka priča, ne? Toliko. Pa da. Pa ovako, znači, u samom početku, znači, 2000. godine, 2001. druge, znači, zaista uh, nije bilo nikakvih finansijskih sredstava. Kasnije uh, se sama situacija, znači, na opštinskom nivou razvijala tako da su oni počeli da vraćaju pažnju i da na neki način pomažu a, svim udruženjima na, na toj teritoriji, tako da smo mogli da pišemo razne projekte na objavljene konkurse i na taj način dobijemo neka sredstva za njihovu realizaciju. Međutim, e, postojalo, postojalo jedno vreme od nekoliko godina kada smo e, bili u 15 a, u grupe 15 druženja građana teritorije opštine Pančevo koji su dobijali a, novac na godišnjem nivou iz znači, nekog budžeta, ne znam kako su oni formulisali, znači to je bilo neka između 80 i 100 hiljada dinara. Znači, naše je bilo samo da ih potrošimo na, na, ovaj, na te realizaciju tih programa. A, danas a, je drugačije zato što a, kraja u nekom zapečku, pogotovo u takim manjim mestima i e, svaki pokušaj da se stigne do nekog, bar nekog normalnog finansijskog dela za sada teško prolazi, e, zato što većina tih sredstava odlazi za neke druge stvari, znači da je pitanje to futbolski klub ili ne znam, neko pranje novca, ne znam, nije gde, nebitno, ali jako je teško. Ali se mi dovijamo i ono, snalazimo na svaki način. Znači, prajstveno, uh, e, novac nije toliko bitan u onome što želiš uraditi. Znači, to je neki naš moto, znači, dok god postoji ta ideja i ti ljudi koji žele da nešto na taj način da rade, znači, nije problem. Znači, nije problem ni ono, otići i uzeti neki prostor. I reći, e, sad sam i ovdje, šta, šta hoćete. <laughs> Ali, kad sve može na drugačiji način, onda je znam da ste odgovorio baš direktno. Ne, prvo, da li želiš e, Da li postoji? Pa osim tog oficijalnog, oficijalnog ovaj, e, dela, znači te institucije, šta oni imaju, znači, mislim, imaju, imaju folklor, orkestar koji tu pitava, mislim, ne znam šta može da se desi, letni program kad dođe, ne znam, ja neki band, e, tako, uvijek mora da se vodi računa da za šire mase, jer ipak to dom kulture, to su mi sasvim ono druga stvar, padam sve u tome, znači mi radimo sasvim neke druge stvari, ali postoji publika za to. Ne samo kod nas, nego ovako šira okolina koja uvek dolazi na, koja uvek dolazila na, na ta naša dešavanja. Znači, nema problema u suštini. Imali smo pitanje po zaradi. Meni Da. Ovaj, interesuje samo koji je pravni okvir funkcionišete. Da od, od tog bila sa, sa Novom da ste došli do nekog definisanja? Ja, ja, ja. Da i e, tvoja pozicija, rekao se da si upravno odboru. Je to neki dobrovoljni rad znači to je dobrovoljni rad, ja sam trenutno nazovem neki predsednik upravnog odbora, tamo nešto sedi i tako neke papire, to je samo formalni deo, znači, mi ovako družimo se i razgovaramo o svemu. A ovo prvo, znači, e, prvo je bilo usmeno, imali smo usmeno, usmeno odobrenje, ali na naš zahtev da to bude ozvaničeno, dobili smo čak i pismeno odobrenje za korišćenje tog prostora. U slučaju, znači, da dođe neki e, neki novi direktor sa nekim novim idejama, pa da ne može da se izbaci, da ustupi taj prostor nekom drugom. Tako da smo mi zaštićeni, onako, bili nezaštićeni. Je to na, na nekom neodređeno vreme? A, pa uvek je na, na određeno vreme, ali uvek uspevamo da produžavamo. Produžavamo to upravo zbog toga što smo mi javni, znači sve što radimo javno se oglašavamo. U toj sredini je dovoljno da se ne oglasiš, opet svi znaju, to je ono, ovaj, od usta do usta se prenosi ta priča. Tako da, a, ti naši programi su dovoljno bili zanimljivi i okupljali ljude, znači da je to dovoljno pokazatelj da i dalje ostanemo tu da jesmo. Znači, <laughs> to je taj sistem. Još da Meni palo da sam napravila, što sam videla neke su fotografije u prirodi. Da. da li imate bilo ovaj, neki tako ekološki projekat, kraj ili Da, da, da. Pa radili smo ove međunarodne volonterske kampove nekoliko godina, znači tu kod nas u lokalu, u Beogradskoj peščari, to, to je što se tiče toga, ali e, hoću da kažem da svako učešće u tim a, ekološkim programima, ne samo a, u ovih tih propagandnih materijala, nego na ulicu, znači čišćenjem, e, zajedno sa, sa klincima iz osnovne škole, sa drugim ljudima dobre volje koji hoće da nešto urade. Znači, uvek smo radili te akcije i radit ćemo. Znači, u stvari, postoji jedna određena svest u toj našoj novoj sredini, gde svake te ideje ovaj, nailaze na razumevanje. Znači, zaista smo uspjeli na neki način kroz sve te godine da svima nekako stavimo do znanja da razmišljaju svojom glavom i da ipak oni žive tu. Neće neko drugi da dođe da im nešto uradi. Ima još jedan Bravo. Pre svega mislim da je oživljavanje tih svih domova kulture van Beograda i posebno u manjim mestima kao što je vaše izuzetno bitno. Produkcija Da, da, se proizvede neki kulturni proizvod, jel sarađujete sa nekih od tih e, drugih organizacija koje ste spomenuli u cilju što veće i iskrajnje da, održivosti? Da, da, svakako, svakako. Znači, sad, ne bih sad da nabravim koje ste organizacije, jer ne mogu ih sve da se setim. Ovaj, veliki je period unazad, ali zaista sa svakom organizacijom smo imali kontakt, pa i saradnju na teritoriji opštine Pančevo, tu je Kovačica, znači, tu su Slovaci koji su vrlo aktivni ovaj, u svom tom kulturnom delovanju, Vršac, Beograd, <laughs> ovaj sarađivali smo, e, bili smo ovaj, deo refrakta, jedno vreme dok smo imali finanskih sredstava, Uh, veština. A što se tiče produkcije, a, ono što je bio drugi korak u svemu tome jeste da, da upravo da se bavimo znači, nekom produkcijom, da napravimo jedan tim lokalnih a, kreativnih ljudi koji se bave određenim stvarima i na neki način im pomogne da to što rade na neki način javno dalje na ovu temu, ali ajde da se sad vratimo ovo zašto smo došli. Uh, ja sam urednik programa likovnog ili programa vizualnih umetnosti u Kulturnom centru Pančevo, u okviru koga funkcioniše elektrika. Uh, elektrika je u fizičkom nekom smislu jedna prostorija, bivša električarska radionica, pa je otud naziv elektrika. A u nekom funkcionalnom smislu istorija elektrike počinje od neki neke saradnje koje je Kulturni centar Pančevo imamo sa Aleksandrom Zografom, i sa organizacijom GR festivala, gde je upravo ta neka alternativna scena e, pokušala da se organizuje i pokrene e, GR festival, odnosno jedno dešavanje koje bi bilo vezano prvenstveno za strip, ali i za mnogi neke druge sadržaje koji su uključivali muzičke i neke druge kulturne ovaj, proizvode. E, u tim nekim pregovorima i kakav bi prostor njima bio potreban, kulturni centar prepoznata u stvari ta, ta, ta prostorija koja se u tom trenutku a, nije koristila, ona je očišćena i tu, tu je negde i održan prvi mikrofestival. A, nakon toga je, su inicijatori festivala odlučili da, da bi im bilo nekako da bi više odgovaralo da se drv festival prerasta u drv program, odnosno niz dešavanja koji bi se jednom do dva puta mesečno dešavali u tom prostoru, ali i da taj prostor i, i nadalje ostane njima na korišćenje gde bi oni dobili neku svoju poziciju u okviru koga bi mogli da se nalaze, crtaju i da ovaj, prosto imaju prostor gde bi, gde bi mogli da rade. E, dogovor je negde da kulturni centar pokriva ove režijske troškove, a što podrazumeva struju i vodu, e, i da se ne meša u koncepciju programa koji bi se e, sam uslovljao koncepciju programa koji bi se tu dešavalo, nego da je na organizatorima tog dela programa da sami osmišljavaju programe i da učestvuju i da broj i vrsta programa zavisi isključivo od njihovog grada. E, deo ljudi koji su učestvovali u organizaciji GR festivala i GR programa nadalje je potom dolazio sa nekim svojim idejama i onda su tu sad nekako počeli da se dešavaju stvari mnogo učestalije i mnogo raznovrsnije. I koncerti, različite radionice, projekcije različitih um, filmova, kratkih filmova. Um, jako je veliki, nekako pre, predstavljali su se različite inicijative, um, drugi bendovi, gosti iz drugih gradova, i iz okoline. I u jednom trenutku sve to se dešava na nekom vrlo e, neformalnom nivou, u smislu da grupa ljudi koja tu ordinira, njih je desetak, taj broj varira i ti ljudi se i menjaju, neki dolaze, neki ostaju, no, često se pojavljaju nova lica, neki su tu od događaja do događaja, neki su tu nekako mnogo učestalije i ovaj, za sada uglavnom funkcionišu kao neformalna grupa, sada su trenutno deo njih e, pokušao da se osamostali da napravi udruženje građana, sada su u procesu registracije, e, ali da i dalje nekako je koncepcija tog programa da, da budu otvoreni za sve sadržaje. Sad je to mač sa dve oštrice, e, je s jedne strane ako se javi više ljudi i potreba za, da se više ljudi predstavi u tom prostoru, onda je to malo teško i fizički izneti, a i e, potrebe za postupu, u zavisnosti od toga koliko je, koliko je ona slobodna. Ovaj, tako da nekako sad ima tu raznih problema još. E, sama elektrika se nalazi u jednom unutrašnjem dvorištu gde osim kulturnog centra jedan deo prostora su lokali u neposrednoj blizini i stanovanje. Kad su glasni sadržaji onda to ume da smeta stanarima pa smo onda imali problem policijom ili sa konkretno stanarima, tako da sad nekako uvek se tu traže modeli da, da svima bude dobro, naravno da to nikad nije idealno i sada je jedan deo muzičkih programa izmešan u drugu gradsku instituciju, to je Dom omladine i uglavnom se muzički sadržaj sada su preusmereni ka tamo, dok su same elektrici i dalje ostao grv program i oni neki ostali sadržaj koji su tiši, da tako kažem. E, što se tiče nekog modela finansiranja, od samog početka GR program je imao podršku grada i čak neki status gradske manifestacije i finansirao se po, po toj posebnoj liniji, a ostatak programa je vezan za entuzijazam samih kreatora programa i zavisi prosto od njihove angažovanosti. U nekim momentima su oni to sve radili ovaj, i na sobstveni i na tuđi entuzijazam a u nekim momentima su pisali projekte što samostalno, što u saradnji sa drugim organizacijama i najčešće su i uspevali da se finansiraju preko konkursa koje na nivou grada iz oblasti kulture i raspisuje sa, sama gradska uprava. Eto, to bi nekako bilo u najkrećem, pa sad... Spomenula si da deo ekipe Ugnjena elektrike je ispoljilo želju za za registracijom i nekim usamostiljivanjem. E, šta je razlog tome ako e, su to Pa povećanje mogućnosti za apliciranje na, na mislim, samo sredstva finansiranja, pošto u gradu lokalni sponzori su prilično pasivni, osnovno nekako jako je teško uključiti ih e, da finansiraju, pogotovo kada je neka alternativa u pitanju. Mogućnost koja se nudi projekata i apliciranjem, kad radite u saradnji sa nekim drugim organizacijama, onda to opet usporava ljude i otežava možda da tu neku komunikaciju, kad se ljudi samostalno um, registruju, onda imaju operativni izgled. Dakle, a je li to povezano i s uh, njihovom eventualnom željom da promene prostor ili je samo neka stvar e, projektne likvidnosti? Um, Pa, intenzitet programa Lektrici varira od vrlo maltene skoro svakodnevnih dešavanja do toga da se programi dešavaju jedno do dva put mesečno. U tim periodima kada je ovaj program značajno intenzivan i kada, je, kada su takvi sadržaje, jedno vreme smo imali, programi su bili uglavnom koncertnog tipa i onda su se pogoršavali ti problemi sa komšilukom i, i sa, ovaj, sa tim nekim imidžom koji je, je pravljen oko elektrike, onda je zato se nastala potreba da se oni traže drugi prostor u kojima bi se proširili. E, imaju potencijala da oni i odavno su i prerasli prostor koji je u okviru kulturnog centra izdvojen. Ali to sad opet onda zahteva neke druge organizacijone stvari u smislu da neko treba sad mnogo više i, i bolje da se brine o programima, da ih priprema, da organizuje prostor, brine o režiji, ili ako su sad recimo neki prostori koji nisu u okviru gradskih institucija. Za sada je to neko prelazno rešenje nađeno u toj saradnji sa Domom omladine, gde oni sad imaju njihovu infrastrukturu, a napravili su, ne recimo, programe četvrtkom, u malom klubu, nakon smo imali tu neki drugih programa, ali gde opet su nekako te neke osnovne probleme egzistencijalne i režimske rešili na taj način. A kako kulturni centar Pančeva gleda na, na njihovu želju za osamostaljavanje? Po, imaju apsolutnu podršku. Od starta e, ti odnosi nisu uvek idealni. Ima sad tu raznih e, zato što nešto što po svom osnovnom uređenju je e, protiv neke sistematizacije i kad bi se sistematizovalo bi automatski samo sebe poništilo Ovaj, onda je to problem kad treba da se ovaj, usaglasi sa, sa ne, nekom institucijom koja opet nekako ima svoj mesečni repertoar i neke svoje zahteve, radno vreme radnika i ostalo, ali uvek je to sve išlo na, kroz razgovor i problemi su se rešavali, neki uspešni, neki manje uspešni. Ali e, podrška postoji, e, sve one najave koje dobijemo, na vreme, redovno se stavljaju u naš redovan repertoar i imaju apsolutno ravnopravan položaj u odnosu na što se toga tiče sad opet, što se tiče nekih drugih organizacijnih stvari, opet gledamo da kroz dogovor se razreši. Dobro, da pitanje za sredanu? E, ja ću. <laughs> Pošto dolazim na elektriku samo početka i znam velika kako to sve funkcioniše, možda je zanimljivo bar se kako ovaj, priča kruži da u stvari neko veće ulaganje u sam taj prostor nije ovaj, pametno, u smislu da je blizu taj eh, ovaj, dan kad treba da se taj prostor vrati, u stvari celo to dvorište, već koji je taj deo nekom prvom vlasniku koji je nešto Pa nešto na kontu toga. Eh, pa da, celo to unutrašnje dvorište u kome se elektrika nalazi, koje na prostora elektrike obuhvatilo jedan prostor koji se koristio kao smešteni kapacitet kulturnog centra u kome je bilo jedno 5-6 kreveta i koje osta kulturnog centra su koristili drugi gradske institucije uh, kada su nam dolazili razni gosti kojima je trebalo prenoćište. Uh, u tom dvorištu se još nalazi i radionica i magazinski prostori i galerije dvorište. Uh, pod novim nekim prethodnim vlastima, znači sad kad se bude donao ovaj zakon o povraću imovine privatnim licima, trebalo bi da taj prostor bude vraćen svojim prvobitnim vlasnicima. Naravno, ukoliko grad ne preduzme neke korake i to razvrši na drugi način, bilo otkupom ili zamenom ovaj, tog prostora za neki drugi da njima ustupi. Mislim, postoje mogućnosti da se i taj problem prevaziđe, samo je pitanje šta će se desiti, s obzirom da i kada je bilo u prvoj turi vraćanje imovine e, crkvama, da smo tada izgubili galeriju da savremene umetnosti koja je sada dobila novi prostor. Tako da sad nekako vidjet ćemo kako će se grad snaći u celoj toj priči. E, sredstva koje su tražena za sanaciju elektrike i drugih prostora koje sam već pomenula u okviru ovog dvorišta, e, uvek je opet naravno odgovor da, da, da ih nema i da, da to su više košta, tako da mi sada Eh, smo ostali bez tog smeštenog prostora i da ljudi više ne mogu da prenoći kod nas, što recimo kod elektrike bilo njihov bonus i, i jadut u celoj priči, jer su eh, mogli da ugoste bendove, recimo, koji su dolazili i svirali u okolini, eh, u Beogradu ili Zrenjaninu, pa tu jednu noć ili dve da, da prenoći kod nas i da onda na osnovu toga u stvari nekako naprave taj dogovor sa njima, ne bili na taj način nadomestili to što nemaju novac prostori so bili veoma slabo očuvani, eh, vojska je odmontila, što se je dalo in puno je stvari in miščina tamo, kaj so odlazili. Tako da smo prvo zimo stvari renovirali in so puno improvizacije sredili lokacijo, toliko da, se, da so se mogli um, ehm, dogačivati programi in projekti tamo. Najviše bilo koncerata, razstav, dia projekcija, podopisa in podopisa podobnih stvari. Onda je tokom uh, idućih godina uh, pošta pekarna za Maribor, koji ima 100.000 stanovnika, na neki način čak i suviše velika lokacija, gdje je bila suviše velika lokacija ono vreme, uh, počela da se puni sa veoma raznim inicijativama koja više niso baš bila uh, neposredno sa strani kulture i umjetnosti. Šport, um, neke radionice so se znotraj pojavile. Uh, aha, možda morate to, da kažem, da na početku uh, eh, način upravljanja je bil kao direktna demokracija, što znači, da smo uh, svaki sedam dana se na nivou plenoma svih uporabnikov in zgodnjih vnutra srečavali, tam smo dogovarjali tehnične stvari, išlo je kako ćemo raditi, a nadam nekaj dve, tri godine ovaj sistem je, je raspao, pošto smo neki od klubova počeli um, da prave veći promet, više ljudi stigao tamo i nije više bilo interesu da na neki način odvajaju um, deo profita za skupne potrebe. Tako. tako je pekarna nekde do 96. 97. živjela kao neki svoj organizam bez uh, uh, koordinacije toga. dok nije došlo do nenadjevanog posjete jednog um, predstojnika gradskog vijeća za društvene djelatnosti, kao kada se zvala tada. I a, uh, bio je stvarno začuden što je sve bilo u kompleksu i što se tamo sve događalo. I odlučio je preko noći na, sa svom osobnom karizmom i poziciju koju imao pač je ta um, pot prej to, da se čitav kompleks prenovi. V stvari, što je bila ona uh, prvotna uh, ideja o nekom misiji od početka. In tako smo počeli, da tražimo studente arhitekture, koji bi napravili študijo, kako bi što bi to mogli biti. In v toliko naslednjih nekoliko godina uh, um, dovršili smo program s in ideji, konci, kako to mogli biti. Opet se nije ništa dogodilo, u to vreme isto se je gradska vlast preominila, Maribor je, mislim, da tada prvi put u istoriji dobio desnu vlast, koja jo sada ima, sada su u drugom mandatu, i čitava percepcija do kulture ili do društvenog života u gradu se kompletno promenila kao tako. I nakon dve godine, eh, posla nas je prijavil načelnik, je od organizacija, dakle ja, Itolaja sem iz Petarne, nekaj na italijanske mreže, eh, in ponudil nam, da bi se odselili na drugo lokacijo, a mislim, da začitalo prekarno. Eh, mi smo kazali, da v stvari to ni naša kompetenca, da ne možemo počivati v nešto tako, kot što je pekarna organizam grada in na neki način te stvari bi trebalo, da se uh, tole barem sa referendumom ili nešto slično. I posle toga organizirali smo jedno javno tribuno, gdje smo pozvali kreativnike, ljudi iz um, kulture umetnosti i interes je bio veoma veliki. Uh, u isto vreme isto se je otkrilo da je gradonačelnik uh, um, u pozadini ove ideje da se prekrat naselje u drugu lokaciju <clears throat> ustvari imel neko špekulacijo s zemljišom, ko ga je prav, da ga preoda um, nekoj firmi, krajče minski, koja je poved pripravljen več izgradil nekaj dobro. Kad so mediji to pohvatili, um, bio je veoma jak medijski interes, mi smo imeli oko 60 medijskih objava na mesec, opustila in odločila se za to, da se zadrži prejema čitva kompleksa, koja sad več eh, se događa. V stvari, <clears throat> vas posada tik pred zadržitkom eh, prenove jedne od petih strada in baš eh, ugotavljamo, koliko nemamo neke kontrole nad tem, kako se prenavlja čitava stvar ja, ko smo sodelovali oko programske naloge, što bi delovalo v pekarni, da je na komprenove uh, arhitekturni izgled in način, kako se ustvari penalja, veoma je dalje od toga, što smo na neki način želeli um, čitvo vreme. Što znači, da uh, arhitekti niso vas skloni pristopu, da bi ohranili to, što je kvaliteta ovih prostorov, gdje znači, da da um, neka istorijska komponenta prostora ostane v prostoru, ne da so ga da v kompletu prenovili. Tu na ovim slikom možete malo videti, to je jedna zgrada od stvari 150 godina, ko su so sasvim uh, um, <clears throat> razstavili i učinili tako da čak i ne bi bilo neke razlike ako bi jo um, srušili i sagradili kompletno novo. Uh, to što je možda još uh, znatno je to, da smo um, čitavo vreme se pitali kako bi u stvari mogao da funkcioniše neki model upravljanja za čitavom personalnom menove. I prisačili smo iz toga, da večina um, privatno-javnog partnerstva koji postoje v Sloveniji predvideva to, da uh, upravlja sa javnom infrastrukturom ustvari jedna organizacija koja ima koncesiju ili mandat i nešto tako. I sve što smo analizirali za natrag, u stvari nije bilo to što smo um, htjeli da dostignem na osnovi početne ideje zaštitna i kao neki otvoreni nezavisni prostor. Tako da smo u stvari um, nastavi neki model buduće uprave koji umjesto, umjesto jedne organizacije koja bi bila upravitelj ima otvorene strukture koje se stavljene iz aktualnih korisnika prostora i iz predstavnika kao stručne javnosti koja je isto odabrana sa strani povijesnog um, prostora. Zvuči dosta neverovatno ovaj, iz pozicije Srbije 2011. Ovaj, da to da e, banka hoće da kupi kompleks 60.000 kvadrata i da ako vi na to odlučujete da sportujete i to prolazi i to mislim da, da to osujećujete namere velikog investitora. Ovaj, da li je to prosto bilo da tako vreme u Sloveniji tada ili je prosto neka ta kultura odnosa prema sportu drugačije nego što Ne, ja mislim, da so to stvar nagustali, koji so bili tada, ono, i kao što sam prije pričal sam i tom, uh, eh, u stvari danas veoma teško bi bilo skripljivati nešto, pošto na neki način uh, to što je bila vlast države prije sat je u upravljivo različitih agencija ili nekih firmi koji ima koncesije i sve to, gdje je vlastništvo veoma striktno određeno, što znači ako ideš unutra, ima neko povečitev izpaciti. V to vreme to nije baš bilo toliko jasno. A druga stvar je, da Slovenija kao država bila veoma mlada in neke depresivne metode v stvari niso baš bile veoma popularne na no, ustanovno oblast. A o Italiji je bilo to pokušaj izbacivanja pregovori za prelazak u drugi prostor jesu, ali šta su stvari, s kojima ste se suočavali u tom odnosi sa, sa tim vlastima koji vremenom shvataju da oni taj prostor raspolaža na neki način, ja ne znam kako da... Ne, u stvari, nakon što se zgodila zasjeta, mi smo se veoma bojali deset dana, možda se malo navikli, navikli na to, ali o, u stvari, negdje mjeseci po nakon spota, nakon datnog spotiranja, Prvi put je neko iz grada, iz gradske vlasti pošel tamo i pošto, koja je bila skotirana samo jedna od pet iz grada, malo se je razgledal in kazal je, da ok, ostanite ovdje, dok se ne dogovorimo kako je šta, ali nemojte ući i ostale, što smo nakon što je otišao bodno učinili u A, nije, nije bilo nekog presinga, da uopće nismo osjetili to da bi nas niko ganio, ali nas bacao. E, pitanje za Boruta, evo tamo. E, zanima me šta će biti ovaj, sa pekara, kakva je budućnost sa svim tim ljudima koji tamo žive i Bruno, na primjer, i šta će se s njima desiti posle tog renoviranja, šta, šta će biti sa Kurdom, sa Gustavom, sa svim tim mestima, da. klubovima? A, proces renoviranja v stvari vključuje in na domestne prostore. To znači, da uh, eh, ova sprada, koja je sada bila prenovljena, jo še nije sasvim završeno, uh, eh, svi koji su bili u toj sprade dobili su na domestne prostore. Da. Neki od nas ti smo tijeli van, zato i stoji neki kontejneri, uh, eh, prigarjamo na obrekarni. Uh, v stvari, ti prostori su uh, dani u upotrebu na obdobje um, krajnjem završetka premove čitav kompleksa. Uh, to smo v procesu um, pogajanja uh, dogovarjali sa občino to, da svi programi, koji so sada prisutni v pekarni, treba je, da ostane, ostanejo mogući i v novoj pekarni. A što znači, u uh, stvari, da neki koji su bili u toj prvoj skradi, uh, moči, če se pravi tek, kar če biti treča skrada prenavljena, prenovljena. Tako da eh, Bruno, odprilike, to je jedan socialni prostor, ko ga ima um, osoba, ko je legenda okrava, na nek način, tako kaže, pravi inštrumente, voli banko, s mislim, ima, nije baš samo umetnik, nego reže, kao što se kazali, ovo je jedan socijalni prostor tamo. On se je v stvari tretira kot OPG. Mislim tako, da platilječi bit v prenovljeni pekarni je točen biti vlesak. Za kurde, um, kurd znači kulturno-umetniška, um, umetniško rok društvo. Um, to so veoma sferične, to so možda več lokalne značajnosti. Kurd so enako so društvo, oni imajo tri sekcije. Jedna je kompletno kaotična, koja isto ima neki socijal principu vodi jedna osoba, o tom prostoru, onda ima jedna inicijativa koja pravi koncerte, onda ima već jednu inicijativu koja ima malo radionicu da i tamo pravi neki scenski i takve stvari. Tako da tu će biti puno dogovaranja oko toga kako, kog i gdje. U stvari nije komisije od početka 90-ih bila namenuta. Što znači, da v stvari pekarna nakon prenove dobiva tehničkog upravitelja, koji će skrbiti za to, da uh, so tehničke službe stalne, da uh, se čisti kompleks, da hostel će biti unutra i gospodarske, ekonomske aktivnosti će biti prosto upravitelja, v stvari uh, počene sve što je na programu ide preko programskog sveta in programskog koordinatora. Kao što sem prej kazal, programski svet se sastoji iz predstavnica, iz predstavnika um, uporabnika prostorja in predstavnika stručne javnosti, koji predlažu uh, bistvu uporabnici prostora. A programski koordinator je uh, nevladna organizacija, što znači, da uh, smo malo služili definicijo nevladne organizacije v Sloveniji, pošto ni studentska organizacija, ni religiozne organizacije, ne smijo, da so članovi v upravnem odboru eh, to organizacije. In ta programski koordinator v stvari regulira še terminsko upotrebo prostora, što znači eh, dvorane ili neke prostore, koje uporabnici neče dobiti na obdobje ko je dalje od jedan mjesec. Stvari. Tako da, uh, institucionalizacija za, za sigurno da, mislim, nije više tako gus kao što je bilo do sada, ali uh, moje mnenje je da je još uvijek otvoreno od toga, ali stvarno zavisi kako će radnici da upotrebe ovim mogućnostima. Pošto ako neće biti aktivni u tome, onda Pitanje. Preko pitanje da zaboravite? Ne. Onda prelazimo na Darka Nikolića iz Sledećanske inicijative. Koji će nam da pokazati neki slajd. Pa ćeš ti tako. Zajedničarska inicijativa je pokrenula, sad da mi da je zajedničarski krug, kako se zove, Omladinski centar, koji je neko mešavina modela KC grada i, i elektrike, recimo, da prostor je dobijen od grada, a finansije su dobijene investornih fondova. Grad mi je, prvo hvala građanskim sistemu što su pozvali da predstavim ono što mi radim u Zajčaru, no, drago mi da, da se pravilno rekao Zajčarskim cirkusom, ima hendiki nas, non stop zovu zbog raznih inicijativa, Zajčarske inicijative da nas prati nekako ceo život. s inicijativ inače postoji 10 godina i da vrši 1. aprila proslavili e, 10. rođendan. Omlinski centar jeste zapravo naš projekat u pravu se potpuno da je malo sličan kada se gradu. E, prilike to išlo ovako. Omlinski centar je ponavno za nas jedan jako bitan projekat, pre svega to što je to prva ideja koju smo mi stavili na papir kao neko predloga projekta, još stavljene 2001. godine, nažalost, to nikad nismo ni poslali ovaj, nekoj kući, već tome to je ostalo tako da stoji negde na disku, ali prvi ozbiljniji, pošto je potrebe za postojanje jedne ovakve institucije u gradu kao što je Zajče i tekako velika, prvi pokušaj ozbiljen da mi napravimo Olonski centar, odnosno instituciju poput centri je bila 2004. godine. E, e sad, zašto bi trebalo da postoje centru, centar u Senču? Ovo je interesantan grafik koji je osvano posle prve večeri, e, 41. zajčarski interijali večer, inače i u Bišu Jugoslaviji poznat po toj manifestaciji koja neka slovila za najveću rok manifestaciju u Bišu Jugoslaviji za postoji još danas, ali nije ni nalik ono što je gitarijada bila 90. gitarijada je imala najveći značaj Gitarjada je bio taj što je promovisao neafirmisane bendove, iznedela zaista e, puno bendova koji su puno značili za e, i uopšte jugoslovensku muzičku scenu. I e sada, e, ove neke slike 2007. ili 2008. godine, kada se na prve večer Gitarjade pojavilo 250 ljudi svega, što je, ajde, u poređenju sa 90-im, početka 2000. godina, bilo nepojmljivo ponio mali broj sam gitarijade. Propostio e, još jedan drugi slajd, ja sam ipak nekako odlučio da ne spim prezentaciju, koji bi mi još bolje objasnio neophodnost postojanja Umetskog centra Zaječa, radi se o pokušaću lako da objasnim, mislim da jeste pomalo politički nekorektna, radi se o e, fotografiji načinjenoj u okviru manifestacije Zaječarsko kulturno leto, gde mi se u prvom planu možete naći na Google vrlo lako na da suprvom planu nalaze od e, pozadi slikane Gogol glasačice, a iz njih veliki baner piše zajedno u srcu kulturno leto 2007. E, u svakom slučaju, 2004. su mi prvi put e, pokušali da dobijemo prostor od tadašnje opštine Zajčeve posle postao grad. Tadašnje opštine Zajčeve za potrebe Olinskog centra i odgovor je bio famozno ne, E, imali smo razgovor, objasnili smo šta hoćemo da, da se mi pokušali da nabavimo sredstva za e, renoviranje tog prostora, spremnicu prostora. Imali smo tačno i u glavi koji bi to prostor bio, ali smo nam vrlo lepo e, objasnili, e, gradonačnik nam objasnili da je taj prostor, nisu rešeni pravo na imovinska pitanja po tog prostora i da nažalost, eto, što zvuči vrlo razumno, na taj prostor mi ne možemo da dobijemo da njemu napravimo centri, što je danas bilo ovaj znači, se problem je taj što e, je taj prostor nakon mesec dana od tog našeg razgovora ipak e, dodeljen za potrebe mladih, je tu je napravljena diskoteka, da li su nekom lokalnom preduzetniku da napravi e, diskoteku, u e, toj, to prosto kada su bile tri diskoteke ukupno, imaju interesantne nazive, Arena, Kaos, da su stvarno prije bio Kaos, i onda na neki način mi smo imali sreće da su to zakupili ti prenosnici, skupili diskoteke, su te prostor toliko, toliko ruinirali, da tu više zaista nije bilo ekonomski shvatiti da bilo ko, ko hoće da zaradi neki novci tu diskoteke, da iz čega uloži dinar u taj prostor. To se više nije znao od instalacije ide, e, ona stara vrata čak koja su bila, pošto prostor iz 1930. godine, ona stara vrata koja su to stoje od 1930. godine, oni su sekli na pola da ga tu pravili garderobu ili već šta. Tu je bio kaos, jasno je bilo zbog čega nije bilo interesovanje često čestu gde mi prvenstvo delom dobili. Jednostavno nikom se nije isplatilo da dinar uložio te prosto da bi posle vratio pare. A imamo za reći sajčan, inače nije toliko veliki grad, ima, sam grad ima nekih 50-ak e, 50.000 stanovnika, je u priči vrlo se brzo šire na gradu, neko je rekao da je prostor sklon padu i da je vrlo nestabilan, mi smo naravno dobro početak gradova i same te ideje mi smo to ispitali, pokazalo se da to nema veze nikakve sa realnošću, tako da mi imali tu sreću, kažem, da, da vlast vrlo brzo polo u Zaječaru. Mi smo imali tu ideju, grad je dao prostor, znači mogu muka tu ispričati kako je grad dao prostor, mi smo našli sredstva od jedne fundacije koja se zove Schiller Kalfen Leben, u bitnju je kao super postavljati nemačka fundacija. Naime, mi smo se 2009. godine e, susreli sa predstavnicama fundacije Schiller Kalfen Leben, koje smo saznali sasvim slučajno kod interneta da finansiraju projekte vezane za mlade ljude. E, stupili smo s njim u kontakt, interesovali se šta finansiraju, prilika neka opšta priča. Slučajno se desilo da sam ja u Berlinu bio 2000, zapravo 8. godine, i susreo se sa njima, gde su oni u jednom kratkom razgovoru sa predstavnicima te fondacije rekli da, da su njima vrlo zanimljivi uh, e, omladinski centri i da finansiraju već nekoliko omladinskih centara na prostoru uh, bivše Jugoslavije i ostalo, verovatno znate za CK13, CK13 je za CK13 isto stoji šira i kalfa reprezentacija. I onda se odmah, se, mi tu prepoznali li da je to pravo mesto da mi konkurišemo za projekt Olinskog centra, se je bio samo problem gde je najveći prostor, čak je postoje mogućnost, oni su inače kupili prostor za CK13, znači ne samo da su im dali sredstva za renoviranje, prostor su oni kupili tu kuću da se sad nalazi CK13 u Novom u Novom Sadu, ali mislim gradu kada su zadobiti da prostor od grada i mi smo išli kao 2004. odmah direktno na, na na najviše funkcionere, već smo pokušali e, da priđemo, da koristimo neke pristupne tačke za koje smo smatrali da su e, da će, da će to uroditi plodom i zaista to urodilo plodom i kažem, verujem, zaista nije bilo nekog interesovanja da se taj prostor nešto dalje koristi e, i mi smo dobili našanu saglasnost, potpisali smo memorandum sve radnje sa opštinom, čim e, je dominovo e, gradonačelnik, onda je to već bila ozbiljna priča i e, popisali smo taj sporazum koji smo postavili u delu projekta, fundacija Šilera Kelfar je bio dogovor, ako ukoliko bi nađemo sredstva da taj nedospredni prostor sredimo, da će nam grad onda naravno dati taj prostor na korišćenje. Tad nije bilo definisano koliko, bila neka načalna ideja da to bude, da 5 godina bez plaćanja kirija. E sad, da su mi znali kod se ljudi, da je Kelfar ta fondacija godišnji bira jedan projekat samo, a dobrih 300 e, sa teritorije čitavog Balkana. E, vrlo je zanimljiv način kako oni fundraizuju novac, ta, ta, ta fondacija. Naime, jednog dana u godini nemački srednjoškolci posvetljaju u školu, taj dan se zove socijalpak, već oni uh, rade firmama, rade po neku kući čiste, ne znam ja, posebnu travu, idu od vrata, vrata, skupljuju novce i one godišnje sakupe oko 2 miliona evra. Samo tog dana i samo školci i taj sam novac idu u fundaciju za projekte koji se finansiraju na Balkanu. Takođe je zanimljivo kako oni i biraju projekte koji biraju podržati kasnije. E, naime, postoji tu naravno prva procedura da rešete projekte po internetu, a druga da oni imaju odbor za novci koji donosi odluku i treće gde e, je četiri do šest projekta ulaze u finalnu rundu i onda oni skupe uh, jedan vikend Berlinu oko 350 srednjoškolaca koji su učestvovali već ovom socijal pragu, njima budu predstavljeni projekti, javno se prezentuju na, na, na panojima i oni zadnjih dana tog događaja, oni glasaju bukvalno koristeći glasački put i papirići za projekat koji će te godine uh, biti podržan. Tako da, da smo to znali, vjerojatno da ne bi palo na tome da, da ima šansu da uopšte vi, prođete kroz svet i dobijete projekat sreća je svojom bolje ne znati. E, I poslali su projekat i eto, 9. maja 2009. godine smo saznali da nam je projekat eto, pobedio na tom njihovom konkursu i e, da smo zapravo ostvarili mogućnost da mi sredimo te prostor koji nam grad. Ubrzo zatim, čim smo dobili zvanično odgovor od Fundacije Čili Tehnologi, da mi smo prišli gradu, e, podsjetili ih na onaj e, sporozum o saradnji koji imamo, i potpisali smo da danišnji ugovor. Sad, uh, vidjet ćete, ovo je bio prostor nakon diskoteka. Ove, ovaj, to što ne možda vidjeti što je unutra se bilo, to je te katastrofa bilo da sve onih kava je od igre Boga Polsačice, koje smo skinuli. Da vidite, zadnji bilo haos, bilo je puno rupa na 10 godina. Dakle, to što mi ulažemo sredstva će podrazumevati da mi imamo taj prostor korišćenje u e, vremenskom trenju 10 godina. E, srećom se je tu našla jedna pametna gospodina koja je na čelu e, gradske uprave, načinice gradske uprave, koja se nam inicijativno dodala nešto u jedan član ugovora, gde je stavila zapravo da mi dobijemo taj prostor na neodređen, na najmanje 10 godina, ali zapravo na neodređeno vreme dok god traje ono nama omogućio da taj prostor koristimo od 2009. kad smo ga zvanično i dobili, pa nadalje, ja se nadam da će taj omorski centar trajati što duže. da ugovor bukvalno inicijativu opšte gradskih vlasti e, nam omogućio mnogo bolje uslove. Ćemo pokazati samo ove ovaj zgrade, danas u centru 1930. neke godine, 38 zapravo, ovako izgleda 2008. i ovako izgleda nakon e, završene rekonstrukcije 2011. godine. E, rekonstrukcija prostora je završena 2010. E, godine u septembru kada su i krenuli i programi e, u centru. Mogu slobodno da kažem da samo interesovanje pre svega mladih ljudi za ono što mi radimo u Omonskom centru pokazuje ono što su mi pretpostavili, što su istraživanje naša pokazivala da je ovo gde da začujete kako potrebna je ovakva institucija. Uh, trenutno ono što mi radimo u Unesco centru jesu eh, i realizujemo u Unesco centru jesu brojni koncepti, eh, projekcije, eh, festivali, radili smo i Slobodnu zonu i Vivisekt, imamo i naš festival, festival fantastike, festival nauka fantastike, koji je postao tradicionalan, festival dokumentarnog dokumentarnog filma i broj prisutnih ljudi, pre ljudi koji se, koji se prijavljaju za program je u koordinaciji stripa kreativnog pisanja, fotografije, se po završetku radionice stripa e, ta grupa koja je učestvovala e, odlučila se novo da se stalno redovno kuplja u zgradu Unijskog centra gde samostalno da radi. Stvarno se to kasnije kada je počeo program pokazalo kao nešto što će mi postale što su mi znali potreba svih ovih godina. Pošto već je dva nešto sad, se, više dva sata sedim ovdje, jer ovdje završio, pa ćemo svakako nastaviti u narednim, e, segmentima. Da, imat ćemo bi dakle, puno vremena za razgovor e, posle pauze za ručak, koje pa sad da ima neko pitanje. Spomenuo si da do, 2004. su nam rekli ne, a da bi se 2009. promenio stav. Razdopljenje, dakle, da li je nešto osim novaca koji ste uspeli da nađete, da obezbedite među da vremenu, promenilo? Dakle, da li se nešto tako da garnitura vlasti, da dakle, ono prosto da li ste vi vremenom stekli ono veće, veće poštovanje unutar lokalne sredine, ali znači, šta je još upicalo na, na tu promenu, da, da, da se vama da prostor da Pa svakako, prvo mislim da zaista mi, ono što sam mi rekao na početku, da to što nije bilo interes da neko uh, uloži novac u to koji ima, to pri, bolj, ili lakši pristup opštini i zakupite prostor, je to bilo od, od velikog značaja. Zatim pristupna tačka, mi nismo direktno, ja sam u nekom trenutku već shvatili da ne postoji to da su naši lokalni političari shvatili da nešto, ne postoji neka, neko opšte dobro i da, jeli, to mu ovaj silni prostor i izvede prazni širom, širom zemlje. Mislim, ne nelogično, ne racionalno objašnjenje zbog čega se ti prostori ne iskoriste, da je bilo kome ko može da nađe sredstva, da ih sredi, već ih koriste bilo koje svrhe, sve, uopšte nije bilo e, drugog interesa da se taj prostor koristi i to što su koristili drugi pristupne tačke. Bukvalno ljudi koje smo znali uopšte nisu koji smo smatrali da će nekako razumeti ovo što mi hoćemo da radimo, nismo išli e, baš kažem, na, na najviše funkcije da njima šaljemo zvanične dopise, mislim da je to bilo od suštinskog značaja da jednostavno, da se nije nikova, njihova, da kako je ostalo isto, što, što se pitao nije ravno svest. <laughs> se biti tek nije menjala za tih koliko pet godina. A da li ste vi razmatrali neki drugi prostor ili ste od, jako određeni u svom stavu da želite baš tu? Mi smo ostali dosledni, postoje isto dva ili četvrti koji smo tražili, metod. desilo se da je taj prostor i tako bio prazan, da se ponovno ispraznili da, da smo nekako taj prostor identifikovali, da smo ostali pri tom prostoru, da je se pokazalo kad Pitanja za Danka? Koja je razlika između kancelarije za mlade i zaječarske inicijative, pošto sam čitala zapravo da je kancelarija za mlade dobila nagradu baš zbog ovog projekta? E, nije kancelarija za mlade, nagradu da uz ovaj projekat je dobila, e, dobio grad Zaječar. To je nagrada koja se zove Mlad grad. I uh, e, oni je dodeljen gradu Zaječu upravo zbog toga što je on nam ustupio Zaječarskoj inicijativi e, ovu zgradu za, za potrebe e, eh, obnovskog centra. E sad da, kancelarija za mlade je kancelarija za mlade je deo gradske uprave e, koji njihovo, njihovo sedište predstavljaju se u zgradi e, gradske uprave, Zaječarske inicijative udruženih građana. E, ono što mi popularno zovemo nevladina organizacija, tako da su to osnovne različite to baš sad zbunilo zato što sam baš pročitala to da je, da je kancelarija za mlade dobila nagradu. I to bi dobio zapravo koliko ja znam, dobro se može to i bolje znak. Dobio grad Zajčak i nagrada mlade grad koji se dobro, to da nije, e, e, da, da je centar i koji je u dogovoru sa Šilikatom Levi fundacijom formirala jednu, jedno telo koje se nazvali Youth Board, gde smo prepoznali mlade ljudi u Zaječku su zainteresovani za ovaj prostor, koji e, uh, im dali potpunu slobodu, ne samo da e, daju preporuke i savete kako to dalje da se odvija, već da se aktivno uključe u, u neorganizaciju, organizaciju, već organizaciju samih programa, znači mi slobodu da, naravno, u dogovoru se nama komuniciraju sa e, stranim kulturnim centrima i dogovaraju se njima programa. Nismo imali želje pitanja? organizacija su, kako je odnos, koliko su kontrolisali, kako, kako se obnavlja centar i da li su tražili posla razreda, onda se to ne kontroliše koliko je da to zakon, kao nagrada, ali ako su pitanje socijalni projekti, onda se mogu još da i traži posle još. Fondacija Šetni Vojnom imao prethodno iskustvo radu sa njima, e, po pitanju izveštavanja, po pitanju komunikacije, čak po pitanju da li dalje saradnje, tome ćemo nešto kasnije da pričamo, e, imat ćemo protiv drugačiji strateški pristup po pitanju da li se radi sa SHL-om, ali da, naravno, oni su neki način klasična fundacija, imaju uh, ugovor definisano kako mi izveštavamo, Uh, ja mislim da su oni posećuju oni, uh, njihovi volonteri, člane njihovog borda, pa bar 3-4 puta godišnje, oni dolaze u Zaječar uh, i prisustuju dok se su, se tada renovirala, gledali su ne samo Nizinjološku teku radovi, ali e, modrijski pokazivali zgradu, pričali kako će program izgleda, sad kad je to sve gotovo, dolazi, eto, gledaju šta mi radimo, kakav je program ali u principu e, e, dok se grada sama renovirala, mi smo ih redovno da izveštavali kako to ide. E, Renoviranje se sad je trebalo nešto duže da pređem, jer naravno majstori su majstori, tako da smo na koliko mi zapomagali da treba da ide brže i da bi volio da se neke stvari bude efikasne, nije bilo nikakve pomoći, da smo tako je opustili kad završe, završe, završe u jednom trenutku, ali imam sa, zaista dobru komunikaciju sa ovom fondacijom i nikakvih problema nije bilo i, i baš i objašnjavamo zbog čega to traje duže. Interesantno je da cijel njihov stav, e, svi članovi njihovog stavu su ljudi koji su volontirali u Sarajevo, na primjer, i dobro poznamo ovaj region, tako da su mnogi stvari, kako to funkcioniše ovde, i tekako jasne, ali za razliku od nekih drugih fundacija koji radimo njih tekako interesuje kako teku stvari, šta mi radimo i zainteresno budu komunikacijski na, na Kako je izgledao taj vaš projekat koji ste predali? Imam utisak da, da nije baš bio klasičan kulturni centar iz ovog što ste pomenuli da imate učenike koji učuju, pa me interesuje nešto više o tome, o toj razlici vaše kulturni centra u odnosu na ostale. Na ostale? Pa, uobičajne kulturne centre ili možda e, koje su to razlike i specifičnosti zbog kojih su odabrali baš vaš na, da, na konkursu ove fundacije. Uh, ono što je interesantno da e, nisu da koliko bar ja znam, mislim, priliku da budem i na tom ko mi zovu pat događaju gde učenici biraju projekat u Berlinu prošle godine. uh, ne, ne radi samo o projektima koji podrazumevaju omlinske centre. naš projekat je dve godine, mislim, bio jedan jedini koji je uh, podrazumevao formiranje omlinskog centra i mislim da je bio najšareniji za učenike drugi se bavili vratno nekim drugim temama, nekim socijalnim temama, a ovo je, bar po meni, i u razgovoru sa predstavnicima fondacije, se pokazalo da je tako zapravo da je, ipak, su, ipak je dosta njošinska populacija koja glasa za projekte. I ovo se njim učinilo kao nešto što je njima najbliže. Mislim da je drugi glavni razlog, odnosno drugi projekte koji su te godine ušli bliži izbor, zbog čega su baš glasali za naš projekt ćete se, otvara odnosno centar, imate radionice, stripova, fotografije, kreativnog pisanja, e, uz e, koncepte, projekcije filmova i ovo ostalo što mi, što mi radimo tamo je neki način prijemčivije za tu dob i za tu populaciju, možda nekih drugih projekta koji se bavi nekim, e, kažemo, usno težim temama. Koji mislite da je to bio glavni razlog po čega su te godine ovaj, pobedili na tom konkursu. ovo što ste rekli da, da imate ili godina. Da, nešto više o tome. E, nije samo učenički, e, nije samo učenički, mi smo to otvorili generalno za sve mlade ljude, prvo smo mislili da e, da uključimo najviše srednje školce, predstavnike različitih srednjih škola u Zaječaru, shvatili da tehnički da nije baš najbolje. Da uključimo mlade ljudi koji generalno razumiju taj naš koncept, ono što mi hoćemo da radimo u ovom centru, pa je to bio opet neki način otvorni poziv. Na mesec dana smo mi razgovarali ili ko hoće da se aktivno uključuju u tome, na smo selektovali neku grupu od desetak mladih ljudi koji su izrazili želju i nekoj jasno viziju šta bi tu žele da rade i ovde da rade, tako da, da, da je napravljen taj youth board koji nije njihov formalno delo, ne postoji nikakvu dokumentu, statutu ili čemu, već eto, e, mislim da je to veoma bitno, ne da, pošto su nekad bili domovi omladine, bili u Zaječaru, da su sede ljudi sto godina i odlučivali da programima za mlade, pa su napravili sve ono folklore i koji spominja to i na programu koji nikakve veze nisu imali. Mislim, je interesantan, da koji se vršio, pošto već kasno, verovatno, i kako smo te e, anegdote izvojili negde, u nekom sastanku, gospođa koja vodila neke doma omljene, izrazi glasno razmišljala, jedna pitala učesnike, nije jasno koliko se ona trudi da privuče malo taj, taj omljeni centar eh, doma omljene, a oni nije jasno e, zbog čega, zbog čega to tako. Tako da su odlučili da ipak deo e, odluka i savjeta tome što treba tu da se radi prepustimo cijenu grupi koja je da koju se mi bavimo. Predlažem ja da s tom mišlju završimo ovaj prvi blok. E, dakle, posle pauze za ruča koja se završa u pola tri nastavljamo da pričamo o održivosti inicijativa i pripadajućih prostora. Hvala vam.